для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. са сцяпанам у нас нічога не будзе. Кіну я яго, афармляю звальненне, паеду да мамы. Ага, вось гэта. Цяпер я часта думаю і кажу яму: недарэмна ты даў яму па мордзе, і словы твае ўспамінаю, якія ты сказаў у шпіталю ў Лансбергу. Але толькі гэта, Некалі яшчэ ў партызанскім шпіталі ён расшулены чыстасардэчна прызнаўся пра сваю выпадковую сувязь з Тоняй. Саша слова яму не сказала параненаму, але ён бачыў, што ёй балюча было. Помніць, як раптам змяніўся выраз яе твару, вачэй, як прыкусіла яна губу, якая пасля стала, як бы раптам аддалілася ад яго, зрабілася клапатлівай сястрой, міласэрнай сястрой не больш. Не без уплыву Марыі Сяргеевны яна пазней зноў наблізілася. А так магло здарыцца, што і зусім аддалілася б. У яго ўжо была, з'явілася боязь страціць яе. Калі ён зноў пайшоў на фронт, боязь гэтая вырасла ў страх – Саша падагравала гэты страх сваімі пісьмамі, як бы між іншым паведамляла. Адзін раз пра тое, што заязджаў да яе Уладзімир Лялькевіч, другі, што ў вёсцы, дзе яна цяпер працуе, размясцілася вайсковая часць і многа маладых афіцэраў, трэці, што да гаспадыні, дзе яна на кватэры, прыехаў на пабыўку сын афіцэр. Музыка Толькі вярнуўшыся з арміі, Пятро даведаўся, што паведамленні гэтыя былі помстай яму, можа, не вельмі разумнай дасціпнай, але інакш іх назваць нельга. Ніякая часць у грыбаўцы ніколі не стаяла. На кватэры Саша жыла ў жонкі панаса Грамыкі. Адно толькі праўда пра Лялькевіча. Ён быў другім сакратаром райкома партыі, безумоўна, мог прыязджаць. Але ў Пятра ўжо тады ў партызанах знікла усякая рэўнасць да яго. Страх, безумоўна, знік, калі ён вярнуўся. Саша, яго жонка, назаўсёды на ўсё жыццё і нішто не здолее іх вярнуць разлучыць. Але бое, што зноў аддаліцца, як тады, перашкодзіла яму прызнацца, што ён меў сустрэчу з гэтай тоняй яшчэ раз у Германіі. баяўся не паверыць, Саша, што велізарнейшым чалавечым муравейніку, разварушаным вайной, расстаўшыся недзе ў Мурманску, можна было зусім выпадкова сустрэцца пад Берліном. Праўда, на вайне былі і яшчэ больш неверагодныя сустрэчы, чаго не было там. Аднак ці зразумела б гэта Саша, ці не падумала б, што І яны перапісваліся, шукалі гэтай сустрэчы, і адбылася яна зусім інакш, у інакшых абставінах, магла б не выказаць свайго нявер'я, а ў потай пакутаваць. Бывает лож во спасенье. А бывае праўда, пра якую лепш змаўчаць. Аж не, няма, відаць, такой праўды, Недарэмна кажа старая мудрасць, няма такой тайны, якая не стала б яўнай. І гэта стасуецца да ўсяго, да палітыкі, дыпламаты вайны і да жыцця двух людзей. Лепшая сямейная дыпламатыя гэта дыпламатыя поўнага ўзаемнага давер'я і бязмежнай шчырасці. Шкада, што многія з нас прыходзяць да гэтай высновы пазнавата. згублены ад нечаканасці, нясмела ступіў да жонкі. Сашок, я ўсё растлумачу. Выслухай толькі спакойна, навошта ускладняць і без таго нялёгкае жыццё наше. Не трэба мне ніякіх тлумачэнняў. Даволі з мяне тваіх казак. Выдумляць ты ўмееш. Гэта яна сказала ціха стомленым голасам. Але калі Пятро обнадеянный хотел взять ее за руку, резко отступила и гневно крикнула «Не чапай! Я ненавижу тебе!» Ленка обняла ее колени, захныкала. «Мама, не свалися, я боюсь!» Саша схапіла дачку на руки, прыціснула да грудзей, быццам ёй нешта пагражала: « Не бойся, моя маленькая, я не буду сварыцца. Навошта мне сварыцца? Мы пражылі з табой пяць год і не сварыліся э, ні з кім, толькі з немцамі, і мы будзем жыць з табой і ніхто. І тата з намі так, мамачка. Саша быццам прыкусіла язык больш ні слова. Уже ў прыцімку памыла малой ручкі і ножкі і, не вячэраючы, уклалася з ёй на вузкім ложку, на якім, калі злезлі з печы, спалі яны ў дваіх. Дачка спала на ляжанцы. Пятро зразумеў, што цяпер тлумачыць няма карысці, нічым не парушаў маўклівай вайны – было да болю да роспачы крыўдна. З якімі пачуццямі ён нёс гэтую бульбу, з якой пяшчоты гатаваў вячэру і вось табе калі ласка. Нейка недарэчнае зусім непатрэбнае пісьмо атруціла настрой, сапсавала вечар, які мог бы стаць шчаслівым. Для шчасця не так ужо многа трэба праца, любоў, дружба, узаемаразуменні і вера, не галоднае дзіця, ну і самім чыгунок вось гэтай бульбы няма нечага аднаго. Ланцуг разарваны. Thank you. Я трошка даваў сябе, а яшчэ больш яе сашу. З васьмі раніцы да дванаццаці яна прымала ў амбулаторыі, а потым да цямна візіты. Колькі іх было, хворых нямала, інваліды, дзеці. Ён не адважыўся нават запаліць лямпу, сядзеў на табурэцы каля стала, сцямнела – сціхлі галасы дзяцей на вуліцы каля рэчкі, сціх ветер. Усё сціхла, акрамя яго думак. Калі людзі навучацца рабіць своеасаблівую фанаграму ці, як яе назавуць, мысленне думак, іх вельмі здзівіць форма крывой. Яна будзе не толькі ламаная з падзеннямі, узлётамі, Яна будзе пакручастая, як казачны лабірынт, як зблытаны маток нітак ці яшчэ нешта больш адмысловае. Яе будзе нялёгка расшыфраваць гэтую мысля-граму. Думкі Пятра скакалі ад Сашы да грамыкі, з мінулага ў сённішні дзень ці нават заляталі ў заўтрашні, ад Тоні да Бог ведае каго, часам да зусім выпадковых людзей. Як яе прозвішча цяпер рамашова ці кідала на канверце не піша я не паспеў тады нават запытаць. Прыгадалася іх апошняя сустрэча. Не, дзве кароткія сустрэчы год назад, але было гэта роўна год назад у пачатку красавіка, ці не ў гэты ж самы дзень. Дывізію іх на плацдарме за одырам змяніў танкавы корпус, тэрмінова перакінуты з усходняй прусі, дзе вайна была закончана. Маршал Жукаў сціскаў магутны браніраваны кулак для ўдару на Берлін. Дывізію, якая панесла на плацдарме немалыя страты, асабліва ад праклятых Фау-2, як бы адводзілі ў рэзерв на адпачынак у блізкі тыл за нейкія 40 кіламетраў ад фронту ў горад Лансберг на Варце. Але зенітны дывізіён не адпачываў – ён заняў баявыя пазіцыі, каб сцерагчы адпачынак змучаных пехацінцаў. Камандны пункт дывізіёна размясціўся на самым беразе ракі, заняўшы будынак нейкага яхт-клуба і суседнюю кірху пад назіральны пункт. Метраў за трыста, не больш, вышэй па рацэ, скаламі з бетону і рэбрамі жалезных ферм вытыркалі з вады рэшткі ўзарванага моста. Ад гэтага шырокага, збудаванага на стагоддзі гарадскога моста астаўся адзін пралёт ад таго супратлеглага берага, ды да і той трымаўся на пакалечаным быку. І аднак нейкі разумнік-камандзір не знайшоў лепшага месца, каб размясціць узвод батарэі МЗА, паставіў яго на гэтым пралёце. Тры сорокапятки своими долгими тонкими дулами, спущенными, нюхали рачную прохолоду. Над ими были распяты камуфляжные сетки, але усё одно узвод, як на долоні. Здалёк можна было пералічыць усю прыслугу, якая на тры чверці складалася з дзяўчат – На бераг, дзе размясціўся капэ яго пятровага дывізіёна даляталі іх звонкія галасы і смех, а трохі ніжэй ад іх капэ над ракою звышаліся некранутыя фермы чыгуначнага моста. Па ім няспынна грымелі эшалоны. Апынуўшыся на беразе, ён Пятро ўсяго толькі старшына па званню камсорг дывізіёна адразу рэалістычна ацаніў абстаноўку, кажучы ваеннай мовай. Немцы агрызаюцца з паветра ўжо рэдка, але ўсё-такі агрызаюцца, і калі яны наляцяць на гэты гарадок, то безумоўна галоўная іх мэта чыгуначны мост – Пятру ведаў, як нялёгка пацэліць у мост. Заўсёды бывае пералёт або недалёт бомбы лажацца ўправа ці ўлева, але ён ведаў не адзін выпадак, калі гэтыя дурныя бомбы знаходзілі зусім нечаканую цэль. Карацей кажучы, яго схваляваў лёс гэтага дзявочага ўзвода – Камандзір МЗА, пагнаўшыся за найлепшымі вуглами абзору, паставіў сваіх людзей на верную пагібель. Нават калі не будзе прамога пападання, блізкі выбух разбуруць ужо і так перакошаны патрэсканы бык і людзі апынуцца ў рацэ. Дый проста выбуховая хваля, узрыў бомбы перад мостам можа змесці людзей у бурлівы вясновы паток – а колькі з іх умее добра плаваць. Каб на мосце былі адны мужчыны, можа ён не так бы занепакоіўся, дзе на вайне няма небяспекі. Але ён цвёрда трымаўся думкі, што не жаночая гэта справа ваяваць. Няшчасце прымусіла. Але ж можна ставіць гэтых салдат у спадніцах у такія мясціны, дзе будзе ў выпадку чаго найменш ахвяр, а тым больш цяпер, калі так блізка канец вайны. Пятро пайшоў да камандзіра свайго дывізіёна капітана Крывароцькі. Таварыш капітан, маем мы ўжо сувязь з суседзямі. З гэтымі, з ПВА, армейцы нават зенітчыкі ставіліся да войск тылавой супрацьпаветранай абароны з некаторай пагардай іроніяй хутка будем мець цягнуць сувязісты. Пазваніце вы ім, скажыце, што батарэя на мосце пастаўлена пад першую бомбу. Капітан з акна другога паверха паглядзеў на злашчасны мост, пакруціў галавой, усміхнуўся ў свае запорожскія вусы. Але нейкі дурань высунуў як блыху на пуп шугане, што карова языком зліжа. І вялікі аматар пагаварыць пра жанчын, любоўныя справы, жартаўнік. Камандзір прыжмурыўся, як кот, і чорцікі заскакалі ў яго вачах. «Клапоцьцеся пра дзяўчат, старшыня, га? Хопіць іх на нашага брата, глядзі, пасля вайны па тры на аднаго будзе. Ха, вось будзе мець клопату». Ён зарагатаў, але, мабыць, адчуўшы, што Пятру не мае намеру жартаваць, сур'ёзна паабяцаў: «Добра, камсорг, позвоню. Thank you. пазвоніць. Крывародька інжынер, інтэлігент, быў разумны чулы камандзір. Пасля няшчасця ўсумніўся ці званіў. Цяпер асабліва чамусьці сёння пасля размовы з панасам думаў: не, не званіў. Напэўна, разважыў, на якое ліха яму лезці ў справы суседа з чужой часці, ды да яшчэ, калі там камандзір вышэйшы па званню. А сам ён Пятро хіба праявіў настойлівасць. Мог бы сказаць намесніку па палічасці начальніку штаба. Не, паглядзеў, абурыўся, пахваляваўся і хоць не забыўся, батарэя ўвесь час была перад вачамі, але скарыўся перад суровасцю непахіснасцю армейскага закону. Ніжэйшы пачыну і званню не мае права ўмешвацца ў загады і распараджэнні старэйшага. Маўчы і выконвай. А калі гэты старэйшы дурань? Трагедыя адбылася дні праз чатыры. Ю-87 наляцелі адвячоркам вось такім жа ясным павясноваму прыгожым. Там у Германіі ўжо распускаліся дрэвы, зеляніла трава, шасцёрка юнкерсаў зайшла з усходу па рацэ, разам з бомбамі яны кінулі кінулі плывучыя міны. Выбухі грымелі доўга пасля таго, як самалёты рассыпаўшыся ў розныя бакі ўцяклі, ці можа былі збіты нашымі знішчальнікамі, што тут жа праз хвіліну падняліся ў паветра. Ніхто пасля дакладна не мог устанавіць, ад чаго гэта здарылася. Пацэліла бомба ці міна, ці былі такія здагадкі – У быку пакінуты нямецкі зарад выбухнуў ад дэтанацыі. Але ўсе з каманднага пункта іх дывізіёна ўбачылі, як рапт раптам бык асеў, быццам праваліўся праз рачное дно, і ўся тысячатонная грамадзіна жалезабетоннага пралёта з лёгкасцю драўлянага мастка, рэзка нахіліўшыся, слізнула ў раку. гэтым беразе было пуста, ратаваць людзей не было каму. Стаяла нейкая тылавая часць, але паветраная трывога ўсіх загнала ў шчыліны. Праз выбухі бомб і выццё пікіроўшчыкаў даляцелі поўныя жудасці жаночыя крыкі. Над успененай выбухамі вадой замільгалі галовы, рукі, сціснутая бетонам рака пропускала вясновы паток з шалёнай хуткасцю. Усі, хто мог трымацца на паверхні, але не меў сілы перамагчы плынь, адразу вынесла на сярэдзіну. Нямногія паспелі схапіцца з-за парэнчы моста, што тырчалі з вады падплысці да свайго блізкага берага. Музыка капітан крывароцька нават пры дзяўчатах сувязістках успамянуў усіх святых і грэшных і ўсіх дурняў убачыў пятра злосна крыкнуў яму на прарочыў камсорг душу тваю маць быццам ён пятру быў вінаваты ў тым што здарылася І тут же закамандаваў усім, хто быў на КП салдатам і афіцэрам. Хто умее плаваць, усе ў ваду, ратаваць людзей, бондар, у лодку, страхаваць і падбіраць. Патоне свой галаву скручу, звані суседу, перадай, што яму пральней камандаваць, а не палком, боў дзіла ён. Чалавек дзесяць выскачылі на узбярэжную, скідаючы на хаду болты гімнасцёркі, і ён пятру быў сярод гэтых дзесяці. Ён нават перагнаў усіх, але ў ваду кінуўся не адразу, убачыў, як паўз іх рака пранесла дзвюх дзяўчат. Яны пынуліся чамусьці далёка наперадзе. Адна плыла ціха, аддаўшыся відаць на волю плыні, каб зберагчы сілы. Другая няспынна крычала: "Ратуйце! Ратуйце!" і махала рукамі. Пятро шибнув на вибіти танками брук один, бо другий їм на стерку. Треба обогнати плисті на пярейми. Следом за їм ще нехто біг, яку спинив дявочий голос ззаду. «Кидаємся, комсорг! Тоня!» На парапеті узбережной стояла у одних блакитных райтузах і бюзгалтери їх радистка Тоня. Лякадзія Анічкіна, дзяўчына шумлівая, няўрымслівая, камандзіры з ёю мелі нямала клопату. «Я гэтую, што дае нырца, ты бяры тую, ціхую!» – скамандавала яна і кінулася першая. Паплыла размашыстымі сажанькамі, лёгка перамагаючы плынь. Было відаць, што дзяўчына гэтая вырасла на вадзе. Ён Пятру не ўмеў так плаваць, але кінуўся з не меншай рашучасцю на пярымы ціхай. «Лідзяная вада!» – апякла цела. Крыкнуў «Граби да мяне! Да мяне!» Але яна як бы не чула. Магчыма, што яе глушыла выбухам і не паварушыла нават рукой, каб наблізіцца да свайго выратавальніка. Плынь аднесла яе ў бок, і Пятро вывіўся з сіл, пакуль дагнаў яе. Але як толькі падплыў, дзяўчына, як кажуць, мёртвай хваткай учапілася ў яго правую руку, скавала рухі, пачала тануць, і яго падцягнула на дно – Пятро сірбануў вады, але выхапіў дзяўчыну на паверхню. Яна зіхнула, хапаючы паветра. «Эх, эх, пусці маю руку! Пусці руку!» – закрычаў ёй у твар Пятро. «І плыві спакойна! Ты ж умееш плаваць, не бойся! Я буду падтрымліваць!» «Я тану, братік!» – прашаптала яна пасінелымі вуснамі. У вачах яе Пятро не ўбачыў жудасці, якую бачыў не раз за вайну. Не. У яе вачах былі смертэльны смутак і стомленнасць. І ён зразумеў, чалавек змірыўся са смерцю, гатовы на той свет, а таму страціў волю да змагання і апошнія сілы. Гэта як шок. Бачыў ён і такое ў партызанах, Таму яна не крычала, не прасіла дапамогі бязвольна, трохі ўмеючы плаваць, трымалася на вадзе. Пятра спалохала такая самасуджанасць. Патоне яна і яго ўтопіць. Прайсці ўсю вайну, праз усе агні і воды і так загінуць. Адчуў, што штаны, якія ён ён, не паспеў дурны скінуць сталі цяжкія як жалезныя гіры анечкі напэўна мела вопыт што раздзелася амаль дагала няўжо нікога больш няма блізка а дзе пондар з лодкай не крычаць нельга і ён пачаў прасіць і маліць сястрычка родная слаўная мілая моя адну хвілінчку патрымайся адну адну адну зараз падыдзе лодка а Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыня. Музыка